для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Чэрвеньская ноч у лузе час спачыну. Людзі спяць чэрвеньскай ноччу як нежывыя. Так было заўсёды. Дзень у клопаце ў турботе ў гонцы бясконцы да знямогі, А ноч толькі сон, толькі ратоўнае, непрабуднае забыццё. Не кожны ў куранях датрымліваўся цяпер гэтага заведзенага здаўна парадку. Вялікія трывогі, што лезлі ў душу днём, калі ад знямогі балелі рукі і спіна, тачылі пяклі іншых і ноччу, гналі і гналі патрэбны жаданы сон. Было і так неспакойна, а гэты юрвіцкі госць, што дапаў на сваёй гарадской калясцы аж сюды, у чортава балота, яшчэ падбавіў трывожнага думання куранёўцам. Думалі па-рознаму, з надзеяй на добрае і зачаем, за з цвярозы разважнасцю і хмельнай злосцю. Як не дзіўна, хутчэй за іншых заснуў Хоня. Дапаў да копкі сена, накрыўся, пазяхнуў з той лёгкасцю на душы, з якой можа пазяхаць толькі чалавек, які нарабіўся досыць, і спраўдзіў усё, што трэба і так, як трэба. Чаго было думаць лішне пра арцель? Даўно аддумана ўсё, аддумана і адрэзана. Зрабіў сёння толькі тое, што рашыў даўно. Тут хоню ўсё ясна. От калі ёсць пра што думаць гадаць, Тык гэта пра хадоську. Ён і думае, ліха на яе здаецца кожны вечар. От і сёння зноў згадаў. Вось чаго яна такая вечна? Абы прытуліў, рукамі хутчэй упрэцца ў грудзі яму і адно не трэба. Пацалуеш яе, а яна толькі адно адвернецца і зноў тоеш: Не трэба. Ні разу не прытулілася сама, не тое, што пацалавала, А і не скажаш, каб гадкі быў ёй, не падабаецца, Гэта ён чуе добра, ён падабаецца, А от жа ліха на яе держыцца, як з чужым. Хаця ўжо не раз плюнуць на ўсё кінуць, Дык як жа ты кінеш такую? А на калгас, як яна паглядзіць, появілася неспакойная. Пакуль, калі гаварыў з ёй не вельмі каб коса, а там, каб не занатурылася яшчэ, каб бацька яе ліха на яго не настрояў. Згадка пра бацьку хадоскі заўсёды хмарыла. Цяпер і гэта не разагнала бесклапотнай лёгкасці, а нічога. Обломается, подумал Хоня, нигде не денется, нигде не... Ходосечка ж моя! Ён уже у сне поворушил губами, Нибы развитываючися до наступного дня, До новой, счастливой сустречи. Чарнушку доўга не спалася. Спачатку не давала спакою жонка. Чаго толькі не наваліла куліна на меканора, на апейку, на ўвесь гэты калектыў. Дасталося разам з іншымі і самому чарнушку, Ён толькі слухаў ды маўчаў. Прывык даўно, з яе слоў заўсёды неяк так выходзіла, ва ўсім паганым, Што б ні дзеялася на свеце, чарнушка быў нязменна вінаваты. Накляла, напляла, Нарэшце дзякуй Богу, як зрабіла ўсё, зацята ж захрапла. Дала волю чарнушку пабыць аднаму са сваімі думкамі. Перабіраючы нанова тое, што казаў юравецкі апейка, Чарнушка са сваім спакойным разважным розумам чуў: Багата ў чым той мае рацыю і прыўраджай правільна, Трэба брацца за гэта, трэба, канешне, каб зямля болей давала, каб не дарам грэць яго і рваць на ёй жылы. Угнаеннем трэба падобрыць яе гэта таксама правільна, Ахвотней радзіць будзе не можа быць, каб не падахвоцілася, дзе, канешне, не адзін пясок. А тое, што э, пра машыны, апей кабаяў, пра гэтай казаць няма чаго, прынада вялікая, такая палёгка. І што кожнаму не пад сілу машыны, хоць бы якія, гэта таксама відно было чарнушку, як і тое, што паасобку ўсяго, што трэба зямлі, не зрабіць. Ну як ты навозіш, аднаго таго угнаення, калі да станцыі немала немнога 35 вёрст. Ды за што ты грэц яго купіш тое угнаенне. Далей чарнушкавы думкі як бы трацілі сваю яснасць. Добра ведаючы, што трэба зямлі, кураням, ён не мог ніяк пачуць пад усім цвёрдай, надзейнай асновай. Не мог толкам даўмецца чарнушка, з чаго мусіў той калгас так пабагацець, калі ўсе сыдуцца разам і звядуць разам сваіх конікаў, кабылак, свае калёсы ды сані. Ну як? Далей чарнушка думаў пра крэдыт крэдыт то канешне непагана пакуль суд ды справа пакуль на ногі не станеш а толькі ж крэдыт той як прыпарка ды крэдыты аддаць заўтра трэба будзе сягоння получыш а заўтра аддай дапамога ад дзяржавы гэта канешне добра але што з таго дастанецца кураням от на гэта яшчэ паглядзець трэба Памагці то яна дзяржава пэўніш рада, але ж вельмі памагці, як яна можа, калі рассея без канца і краю, і ўсім трэба помач, і трэба бясконца заводы будаваць, і грошы на гэта ўсё трэба і на армію, і на зброю, і на харч. Ясна, што помач помачу, а трэба, каб самі, грэц яго станавіліся адразу на ногі. А на тое, што станеш моцна, надзеі цвёрдай зусім няма. чарнушка пра тое, што добра небагата з кожнага. І надзеі добрай няма на ўсякага. Не ўсякі грэц яго старацца будзе на нечай паласе, да берагчы нечага коніка, Ды да паглядзець яшчэ трэба, які з таго міканура гаспадар выйдзе, каб правіць такой сям'ёй, у якой чорт ведае, як дайсці, да ладу. З усіх чарнушкавых развак выходзіла яму пакуль адно. Хапацца няма чаго глядзець трэба, куды ўсё пойдзе. Гэты браў ён з ахвотаю. Гэта думка супакоявала, ураз тушыла трывогу. Боль за кабылку і жарабя, за карову, за гумно, аб якіх ніяк не магла не балець душа. Супакойвала яно і таму, што давала ўнікнуць пакуль вайны ў сям'і з куліною і давала мір, які заўсёды так любіў чарнушка. Але спакою ў чарнушкавай душы не было. Як і ўсе дні неадступна ныла балела іншае. Ганніна бяда. Зноў успомніў, як хавалі малую, Як звялася зусім, шчарнела ад гора, Ганна. Стала яму нядобра аж запякло ўсярэдзіне. З жалем за яе бяду, за няўдачу ўсю яе, упаўзала даўняя заўсёдная, вінаватасць. З таго дня, як заўважыў, што невясёлая Ганна не радая, вінаватасць была нібы важкім гарачым каменем у сэрцы, і ў ранкую ночы насіў яе ў сабе, хоць помніў, як вінаваты ў ганніны бядзе жонка. Але ён не дзяліў віны, караў аднаго сябе. Хіба ж зрабіла, што куліна каб ён стаў тады цвёрда, і адрэзаў: « Не. Гэта ён сам ва ўсім вінаваты, не ўтрымаў перад бядой дзіця, пусціў ганулю сваю на пакуты, паспадзяваўся на карчоўскае дабро, паквапіўся, адзетая бутая, паходзіць, ні з чымніцу забудзе. Пахадзіла, пабачыла добрага. Забыла нішчымніцу забыла, як смяялася некалі ў беднай бацькавай хаце. Адным словам даў шчасця дачце сваёй. Устала, пабачыла ўсё гэта нябожчыца матка. А вось цяпер з карчамі разам. І Ганна кулачка, лішенка, як бы багацейка, якая праўдзівая, як бы не парабчанку ў чалавека свайго, і ўсё, што на карчову ідзе ідзе на яе і адзін чорт знае, Чым усё гэта скончыцца. І адзін чорт знае. Што ж зрабіць тут можна? І як выбавіць яе? Я. Васілю прыйшла на памяць у гэту ноч ужо амаль забытая юрвецкая каморка. Недалужная ноч, якую гналі яго маслакімі з чорных гумнаў. Рэдка цяпер памяць вяртала іх, толькі тады хіба, калі што-небудзь нагадвала, як сённяшняя сустрэча за пейкам, якую ты разы. І ў гэту ноч успаміны калісьці такія горкія прайшлі, далёкую хмарай. Не, сёння дык асабліва ціха прайшлі, бы не чуў іх бы не з імі быў, Васілём, а з нейкім іншым было. І ці дзіва, Было тут, як успамінаць Васілю аб далёкім, сатлелым, калі душа трывожылася, балела блізкім, неперажытым і ніякім дробным, а вялікім, што падступалася да ўсяго, што рабіў, чым жыў, усе гэтыя гады. О, толькі пачаў станавіцца, як мае быць на ногі, балела пякло Васіля. Толькі пачаў жыць і ось на табе. Усё ж нібы ішло дасюль, як хацеў. Жаніўся непагана выгадна. Да свайго надзелу прыпісаў пракопавай зямлі больш як паўдзесяціны зямлі неабы якой. Пасаг за маней добры ўзяў. Скора пасля таго, як жаніўся, прывёў коня, не здыхляць, ну а коня людзям на зайздрасць. Жаніць бы выгадная памагла. Памагалі таксама вуллі, мёд на юрвіцкім атой на мазырскім кірмашах прыкметна падбавляў грошай. Разам з дзедам выдзеўблі яшчэ тры калоды ўсцяглі на сонцы. Яшчэ ў тую восень стаў вазіць лес на хату. У паруту з маўклівым старанным для дачкі пракопам, то з яго пятром, склады бярвення на двары, на вуліцы перад селішчам раслі проста ў вачавіткі. Дзякуй Богу, лес не дзе-небудзь, а пад бокам, ды да і міць у лесніка дзякаваць. Паперку на парубку загадаў узяць толькі так для прыліку, па той паперцы заплаціў за сем дрэваў, а звёз на цэлую хату, набраў лічы бясплатна, хіба што на гарэлцы трохі вытраціўся. А ўвосень жа з пракопам укапаў шэсць дубовых слупоў, паклаў падвалены. Злажыць зруб удалося небагата, бо хутка ўчапіліся маразы, паваліў снег, але аснова – Што б там ні казалі, аснова хаты была, Усю зіму цешыла яму вока. Хату бачылі ўсе стаўляў неабы якую, пяцісценку на два пакоі, не лічачы сенцаў, а сенцы меркаваў потым прыставіць вялікія, як палавіна хаты. Акрамя хаты браўся гумно злажыць. Зімой два добрыя дубы на сохі зваліў, прывёз на санях, паклаў пад сцяной старога гуменца, адным словам, бачыў ужо і хату новую пяцісценку сенцамі бачыў добрае гумно бачыў што ў людзі выходзіць пачаў патрохі так васіль думаў Вось толькі пачаў станавіцца на ногигі толькі пачаў, здаецца, жыць і от на табе. Адай усё. Аддай вуллі, які дзяўбаў, цягаў на хвоі ці ты ці дзед, якія кормяць, дзержаць цябе. Адай у арцель, Коніка, які набыў з трудом, з такім, як можна сказаць, нацешыцца, якім не паспеў, аддай чорту нейкаму за нішто. А багуль з якою дыхляцінай аддаю чужыя руки пад чужыя злыя пугі. Глядзі, як ганяць будуць коніка твайго бабы струка якога, не лічачыся ні захвотую не сілую яго, Адай зямельку сваю, якая яна не ёсць, але на якой ты цар валадар. Адай, мой тую пасажную палоску, з якой парадніўся толькі, і вось аддай сваё на нічыё. Змяняй матку родную на мачыху. Вось аддай гуменца сваё, якое ўжо ў думках паставіў, адай его і плуг, адай калёсы, хамут, аброць, усё, што ты нажываў, агорваў, не даядаючы, не дапіваючы, выжыльваючыся, аддай за добрыя словы, за абяцанкі, аддай за нішто. восель няма дурных. З таго, што пячэ несправядлівасць, што бачыць добра, а шукаць, абдурыць яго хочуць. Дужэя, злая, гарачая упартасць. Няма дурных, Хай каму падабаецца, то ідзе ў той калгас. Каму сваё надакучыла, каму так пагана. А мне і так непагана. Я і так пражыву. Вы сабе жывіце, а я сабе. І вось тут Васіля ўзяло сумненне. Так яны і дадуць рабіць, як яму хочацца. Ён тут жа згадаў апейкава абяцання гнаць не будуць. Але ўсё ж вельмі не супакоіўся, нібы не паверыў, будуць ці не будуць, а не пойду. Скажу «не» и «не». Хай, хоть что. Твердость рашучасць свая ўсё ж давалі глядзець Васілю уперад з нейкай надзеяй. Ужо не так ныла, калі думаў, толькі станавіцца пачаў на ногі, толькі жыць. Можна было ўжо думаць нават пра розныя заўтрашнія клопаты за драбязой рознай прыйшоў неўзабаве і спакой. Вольны і бяспамятны. Агонь, забыты людзьмі, хутка апаў, сацьмеў, але абгаркі вуголля доўга яшчэ не тухлі зарчалі ў вільготнай душнай цемры каля міканора. Доўга не ўціхаў, зарчаў і неспакой у міканора. Вясёлае, прыкрае, клопатнае ішло, лезла, тачыла, незлагаднасцю супярэчлівасцю думак. Сярод блытаніны ўсёй то дужэй, то цішэй, гаманіў, звінеў вясёлы ручайчык радасці. Які ён не ёсць, а пачатак арцелі зроблены, арцель сабралася аб'яўлена, арцель, як там не глядзі, жыве. Багата ці небагата ўступіла, арцель усе чулі, ёсць ужо і ў куранях. Але ручайчык радасці амаль не бег чысты ясны, летні ўвесь час цямніла яго недавольнае. Ёсць яна арцель, тая здаецца толькі ў гаворцы. Рабіць жа і жыць, пакуль усе захацелі паасобку, Ды каб рашылі разам, колькі іх усялі сярод іншых. Тады ручайчык радасны зусім мутнеў, колькі чалу часу сілы аддаў ён гаворкам абарцелі ўсё без толку. Калі думаў пра гэту, аж браў адчай, Эх, людзі, даб'еся хіба чаго з такімі, калі чуць, разумець, не хочуць нічога. Як глухія і сляпыя, горш за сляпых. Сляпому дай руку, ён пойдзе за табой, ды падзякуй яшчэ глухому, на пальцах пакажы толькі, а тут вазьму руку і вырву у другі бок пойдзе, бо ў багну завядуць яго. І вось тут яго брала злосць, калі ўспамінаў недаверлівую гарачаватасць Васіля, суседа. Гэтаму дык і казаць не кажы, што на цвёрдую дарогу выведзеш. У гэтага свая дарога. Гэта і сабе раз у тыдзень мо верыць. Сам усё, толькі сам, каб быць далей ад усіх. Лезе, аж рвецца, жылы ўсе напяў, прыдбаў трохі хату ставіць пачаў, дык як на ворага якога зіркае. Без малога, як глушак той стары, уламай такога паспрабуй, яшчэ больш злаваў, калі на памяць прыходзіў Андрэй руды. Калі б не загаварыў з іў, ківаў усё, памагаў марксам, каліненым, някрасавым, свядомы такі здаецца перадавы, А вось толькі да справы дайшло, не так это ўсё проста, рассею на новыя рэйкі ставіць. І шасць у тыл. Эх ты, дезерцір, балбатун, Маркса яшчэ прыплятае. Недавольнасць брала, і калі ён успамінаў, як вёў гаворку каля агню апейка. Падышоў, падступіўся, дык бяры быка за рагі, атакуй! даб'ейся, не даб'ейся, спрабуя такой, дык не, пагаварыў, пагаварыў і зноў стаў. Добра, што ён, міканор, вось у час выйшаў, рынуўся наперад. А то так і кончылася б, зноў нічым. І смешак лішні ў яго. Это сур'ёзны момант не да смешак вельмі. З думкамі гэтымі у Меканора мяшаліся клопатныя. Клопаты забягалі далёка аж пад восень, пад зіму. Была ці не была ўжо арцель. А думак турбот давала. Музыка сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук